vlug oor die land verantwoordelijk was, het gesterwe dier een plaag wat dier die Heere gestuur is. Van die mannen wat die land gaan verkennen, het, het net Joshua sien van Nen, en Caleb sien van Jefine bly lewe. Toen Mooses vir al die Israëlieten sê wat die Heere gesê het, het die volk begin kerm en huil. Hulle het toe die ochend vroeg klaargemaak en na die hoë bergland toe begin trek. Ons was verkeerd, het hulle gesê, ons wil nou optrek naar die plek toe wat die Heere beloof het. Maar Mooses het gesê, waarom oortree jylle die bevel van die Heere? Jylle sal nie die land verover nie, moet nie gaan nie, want die Heere is niet bij jullie nie. Jylle sal dier jylle vijanden verslaan word, want die Amalite en Kanaanite sal jylle daarin wacht, en jylle sal om die lewe gebring word. Die Heere sal nie bij jylle wees nie, omdat jylle van om af weggedraai het. Hulle was echter vermetel genoeg om toch naar die hoge bergland toe te begin trek. Maar Mooses in die verbondsark van die Heere het nie die kamp verlaat nie. Die Amalite en Kanaanite wat in daar die bergland woon, het afgekom en hulle verslaan en uit mekaar gejaagd tot bij Gorma.